Explodiu, vai começar o baile. Chama todas elas pra curtir a sacanagem. Isso vai te hipnotizar. Quando solta o grave, ela não quer mais parar. Isso é pesado, solta o pancadão. Bota todas elas pra descer e vai, vai. Tá quente. Joga esse bumbum e aquece, joga, joga, joga, joga, vai. desce, bumbum aquece. Joga, joga, joga, joga. Joga pra frente, joga pra trás, pra cima e pra baixo. Joga, vai. Joga pra frente, joga pra trás, pra cima e pra baixo. Joga, vai. Joga pra frente, joga pra trás, pra cima e pra baixo. Joga, vai. Joga pra frente, joga pra trás. Vai, tá pequeno gente. Projeto Ritmos nas Praças, toda segunda e quarta, às 19 horas, na quadra Lagoa do Catão, com o professor Bruno Lima. Apoio, vereador Frota Cavalcante. Mercadinho Melhor Opção, André Matos, The Burgues Estilo Fitness, Joseville Fitness Modas, Renata Cordeiro, Massoterapia e Estética. E o apoio total do vereador Frota Cavalcante.